Türkçe öğrenemiz. Қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда түрік тіліндегі нақты осы шақты үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса нақты өткен шақтың қалай қолданылатынын үйренуге тырысамыз өткен шақтың қайда және қалай қолданылатынын мысалдармен қарастырамыз өткен шақ бір істің және бір қозғалыс құбылыстың бұрын жасалғанын болғанын көрсетеді өткен шақ екіге бөлінеді нақты яғни жедел өткен шақ пен белгісіз яғни хабарлаған өткен шақ біз бүгін нақты жедел өткен шақты қолға аламыз осы өткен шақта болған оқиғаға адам өзі нақты куә болады осы жағдайды білдіреді түрік тілінде етістіктің нақты өткен шағының жіктелуі ди жалғауының түбірге жалғануымен жасалады бұл жалғау д ди ду д т ти ту тү деген түрге енеді ди жалғауы ти жалғауына қалай және қай жағдайларда айналады оны алдағы сабақтарымызда қарастырамыз енді нақты өткен шақтың жіктелуін мысалдар арқылы тыңдап көрелік Гәлдім. Келдім. Гәлдін. Келдің. Гәлді. Келді. Гәлдік. Келдік. Гәлдіңіз. Келдіңіз. Келдіңдер. Гәлділер. Келді. Немесе оқыдың, оқыдым, оқыдың, оқыдың, оқыды, оқыды, Оқыдық. оқыдық, оқыдыңыз, оқыдыңыз, оқыдыңдар, оқыдылар, оқыды. Қадірлі тыңдаушылар, жедел өткен шақтың түрікшедегі түрін екі мысалмен көрдік. Сіз де басқа етістіктерді осылай жіктей аласыз енді қалам мен қағазыңызды алып мысалдарды тыңдағаннан кейін жаңа мысалдар келтіруге тырысыңыз Келдім. келдім geldin келдің Келді. келді Келдік. келдік Келдіңіз. келдіңіз келдіңдер Келділер. келді немесе Оқыдың. Оқыдым. Оқудын. Оқыдың. Оқуды. Оқыды. Оқыдық. Оқыдық. Оқыдыңыз. Оқыдыңдар. оқыдылар, оқыды ардақты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде хабарлаған өткен шақты үйренеміз қайтадан кездескенше сау болыңыздар Хошча қалың! Türkçe öğrenemiz.